uste dut uh, mediku eta ospitaleko langile batzuen buruan zela bado aspaldi. Eta la hori gauzatu zuten joan den urtean, uh, apirilan sortu zen taldea, eta proposamena beraz elarazi, baionako ospitaleari lotuak diren egitura guzietako langileak, eta musikalari konfirmatu hasi behiak. Gure ramaiteko atseman zuten ospitaleko langile baten senaja, Arnoa basti deitzen dena eta bera tarnozeko musika eskolako erakasle dena. Eta jazlari uh, bizikion bat omen eta beraz bera hasi da gure zuzen zen. Jazeko estandar batzuola ekarri zituen eta gero janezake munduko barietate uh, musika batzuk hola hasi ginen. Lehen konzertu bat emanginuen Bayonako bestetan joan den urtean uh, lehenik ospitalian berean, eta baionako kariketan, hori izan zen gure lehen uh, ateraldia ganezake, <laughs> eta gero, ala izan dira bakar batzu, ospitaleko um, augen pestan, eta olako konzertu batzu mementu zen, hasten gira poliki, bo hilabetan behin maizik elkartzen gira, beraz, um, Hala, intzamendua ere ez da hain <laughs> fitea bian, hmm. baina zinez badira musikalari bikainak taldean, beraz biziki fiteo hartu gira zerbait emaiten alzuela, zerba zela potentzialon bat. <laughs> Zumat izte guai musikari taldean? Ordan horrotarat uh, eh, kasiko itamak bat, gira. Eta badira uh, gehien bat aizezko musikatresnak, saksofoi, klarinete, beraz saietxeko flautak, trompetak, etorako guztiak, eta uh, bada ere kontrabasu, gitarra, bateria, Ala. Eta behinguan, kasik egin dezake, ikusten aldilela hor, eh, elgarren onduan, eh, ospitalean, usagarrenen inguruan, lan egiten aduten hartatzaile eh, desberdinak, eh? Bai, eta zinez hori da funtsean uh, bikainena, zenta hor uh, denak nahazten gira uh, funtzioak ahasa antzirik, zakizkigu kasik. <laughs> Zinez hori da, joaiten da uh, mediko eta olako serbitxo ondietako buruzagi batzuetarik, erizain, uh, idazkari, zinez, uh, eta beste hartan manerako alalangile guzi guziak nahazten ditu, uh, eta giro ezin hobean, eta um, untsa da, zentegia da ospitalan berez, badela ere, eh, olako jatur eta um, hierarkian, uh, laniteko manera bat, eta hor, zinez dena zango bilatzen du, eta denak uh, hain uh, berean gira. Aia, ah, zien izena ere, egan behar da, izdioko poide batekin? Zuen, ala, Blues Blanche Orkestra, beraz, uh, mantala Uh, aritzen bagira, eh, ospitaleko langile gehienak bezala. Orkestran kabat eman dute eh, eh euskal folklore pixkatzatzeko. Euskal <laughs> folklore pixkatzatzeko.